Išėjimo knyga, penktas skyrius. Mozė ir Aronas atėjo tarę faraonui. Taip sako viešpats, Izraelio dievas, išleisk mano tautą, kad jie aukotų man dikmoje. Faronas atsakė, kas yra jūsų viešpats, kad klausyčiau jo balso ir išleiščiau Izraelį. Aš nepažįstu viešpaties ir neišleisiu Izraelio. Jie sakė, Hebrajų dievas mus pašaukė. Prašome, leisk mums keliauti tris dienas į dykumą ir ten aukoti viešpačiui, mūsų dievui, kad jis nebaustų mūsų moru ar kardu. Egipto karalius jiems atsakė, Moze ir Aronai, Kodėl atitraukite žmonės nuo jų darbų? Eikite savo darbų dirbti. Matote, kiek daug žmonių yra krašte, o jūs atitraukite juos nuo jų darbų. Ta pačia diena Faronas įsakė darbų prievaizdams ir vadovams. Nebeduokite kaip iki šiol žmonėms šiaudų plytoms gaminti. Jie patys tegul eina ir prisirenka šiaudų. Tačiau reikalaukite iš jų tokio pat plytų skaičiaus, kokį jie likščiol pagamindavo. Jo nesumažinkite, nes jie dikinėja ir todėl šaukia, išleisk mus aukoti savo dievui. Duokite jiems daugiau darbo, tegul dirba ir nepaiso tuščių kalbų. Darbų prievaizdai ir vadovai išėję kalbėjo. Taip sako faraonas, aš nebeduosiu jums šiaudų. Eikite ir rinkite, kur rasite. Tačiau turėsite padaryti tiek, kiek ir anksčiau. Žmonės išsisklaidė po visą Egipto šalį, rinkti ražienų vietoje šiaudų. Prievaizdai spaudė juos, sakydami, atlikite dienai skirtą darbą, kaip anksčiau, kai gaudavote šiaudų. Ir Izraelitus kuriuos faraono prievaizdai buvo paskyrę darbų prižiūrėtojais, mušė, sakydami, kodėl vakar ir šiandien nepagaminote nustatyto plytų kiekio, kaip anksčiau. Izraelitų prižiūrėtojai atėjo verkdami ir skundėsi faraonui. Kodėl taip elgiesi su savo tarnais? Šiaudų nebeduoda, o mums liepia gaminti plitas. Be to, tavo tarnai dar mušami, nors kalti dėl to yra tavo žmonės. Jis atsakė, jūs vien tik dikinėjate, todėl sakote, išleisk mūsų aukoti viešpačiui. Taigi, dabar eikite, dirbkite. Šiaudų jums neduos, tačiau nustatytą plytų kiekį privalote padaryti. Izraelitų prižiūrėtojai matė, esą patekę į sunkę padėtį nes jiems buvo pasakyta, nemažinkite dienai skirto plytų kiekio. Išėję iš faraono, jie sutiko Mozę ir Aroną, kurie jų laukė, ir tarė jiems, viešpats te pažvelgia ir tegul teisė. Jūs sukėlėte faraono bei jo tarnų neapykantą mums, įdodami kardą į jų ranką, kad mus išžudytų. Moze kreipėsi į viešpatį. Viešpatė, kodėl taip piktai pasielgiai su šitais žmonėmis? Kodėl siuntėjai mane? Nuo to laiko, kai nuėjau pas faraoną kalbėti tavo vardu, jis dar blogiau elgėsi su mano tauta. Tu neišvadavai savo tautos.